ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين Na ni nani mbora wa kusema kuliko aitaye kwa Mwenyezi Mungu na akatenda mema na akasema hakika mimi ni katika Waislamu ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم mema na maovu hayalingani pinga uovu kwa lilo jema zaidi hapo yule ambaye baina yako naye pana uadui atakuwa kama rafiki jamaa wa kukuonea uchungu وما يلقاها إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ lakini hawapewi wema huu ila wanaosubiri wala hawapewi ila wenye bahati kubwa wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billahi innahu huwas samiul alim Na shetani akikuchochea kwa uchochezi wewe jikinge kwa Mwenyezi Mungu. Hakika yeye ni mwenye kusikia, mwenye kujua. Wa min ayatihi al-laylu wan-naharu wash-shamsu wal-qamar. La tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Na katika ishara zake ni usiku na mchana Na jua na mwezi Basi msilisujudie jua wala mwezi Bali msujudieni mwenyezi mungu aliyeviumba ikiwa nyinyi mnamwabudu yeye tu. Fa in istakbaru 'inda rabbika yusabbihuna lahu billayli wan-nahari wa hum la yas'amun. Na ikiwa watajivuna basi hao walioko kwa Mola wako mlezi wanamtakasa yeye usiku na mchana na wao hawachoki. Wa min ayatihi annaka tara al-ardha khashi'atan fa idha anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير Na katika ishara zake ni kwamba unaiona ardhi nyonge, lakini tunapoiteremshia maji mara unaiona yataharaki na kuumuka. Bila shaka aliyehuisha ardhi ndiye atakayehuisha wafu. hakika yeye ni muweza wa kila kitu innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina afaman yulqa fi nari khayrun amman ya'ti aminan yawmal qiyamah اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير nadhir hakika wale wanaopotoa ukweli uliomo katika ishara zetu hawatufichikii sisi je atakayetupwa motoni ni bora au atakayekuja kwa amani siku ya kiyama tendeni mpendavyo kwa hakika yeye anayaona mnayoyatenda innal ladhina kafaru bidhikri lamma jaahum wa innahu lakitabun aziz kwa hakika wanayoyakataa mawaidha haya yanapowajia na haya bila shaka ni kitabu chenye nguvu na utukufu. La yatihi albatil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid, au takifikia upotovu mbele yake wala nyuma yake kimeteremshwa na mwenye hikma msifiwa. Ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik inna rabbaka ladhu maghfiratin wa dhu iqabin alim, waambiwi ila yale yale yaliyoambiwa mitume wa kabla yako, hakika Mola wako mlezi bila ya shaka ni mwenye maghfira na ni mwenye adhabu chungu. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu lawla fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabi. 'arabiyyun huwa هو amanu hudan wa shifaa. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد na lao tungeliifanya Qur'ani kwa lugha ya kigeni wangelisema kwa nini aya zake hazikupambanuliwa yawaje lugha ya kigeni na mtume mwarabu Sema, hii Qur'ani ni uongofu na poza kwa wenye kuamini. Na wasioamini umauziwi katika masikio yao, nayo kwao imezibwa hawaioni. Hao wanaitwa nao wako pahala mbali. Allahu akbar Allahu akbar La sana mwenye kauli nzuri zaidi kuliko mwenye kulingania tauhidi ya Mwenyezi Mungu na utifu wake na pamoja na hayo akatenda vitendo vyema na akasema kwa kuungama itikadi yake hakika mimi ni miongoni mwa Waislamu yaani mwenye kunyenyekea amri za Mwenyezi Mungu haziwezi kuwa sawa tabia njema na tabia mbovu pinga uovu kikujia kutokana na adui kwa tabia iliyo bora kuliko yake hapo matokeo yake ni huyo ambaye uliyekuwa na uadui naye atakuja kuwa kama mwezio wa kukunusuru mwenye moyo safi na hawaruzukiwi tabia hii ya kulipa wema kwa uovu ila wale wenye hulka ya kusubiri na hawaruzukiwi hayo ila wenye fungu kubwa la tabia ya wema na ukamilifu wa nafsi. Na akitokea shetani akakutia wasiwasi kukuachisha hayo uliyoamrishwa, ewe unaisemezwa basi jilinde naye kwa Mwenyezi Mungu. Hakika Mwenyezi Mungu kusikia kwake na kujua kwake kumezunguka kila kitu na yeye atakulinda naye. Na katika dalili za uweza wake Mwenyezi Mungu mtukufu ni huusi na mchana na jua na mwezi. Mzili sujudie jua wala mwezi, kwani hivyo ni katika ishara zake tu, bali msujudieni yeye Mwenyezi Mungu peke yake aliyeumba jua na mwezi na usiku na mchana, ikiwa nyinyi kweli mnamwabudu yeye peke yake. Ikiwa washirikina watajiona wakubwa hawafai kufuata amri yako, basi wewe usiudhike, kwani hao walio kwa Mola wako mlezi kwenye utakatifu wake, nao ni malaika wanamtakasa yeye na kila upungufu katika kila wakati, usiku na mchana, wakimsafia ibada yeye tu, wala hawachoki kumsabihi. Na katika dalili za uweza wake mtukufu ni kwamba unaona, wewe unaweza kuona ardhi kavu Tukiteremshia maji inatikisika kwa mimea na inaumuka na kuja juu. Hakika huyo aliyehuisha ardhi iliyokwisha kufa ndiye alielekea kuhuisha wafu katika hayawani. Yeye ni mtimilivu wa uweza juu ya kila kitu. Aya hii inabainisha kwamba mawadi za mbolea ambazo ni chumvi chumvi zisizo na uhai pindi zipatapo maji ya mvua huyayuka na kwa hivyo usahilika kufikilia kwenye mbegu za mimea na mizizi yake. Hapo ungeuka kuingia katika halaya yani cells na mifumo na viungo vilivyo hai. Na kwa hivyo vinaonekana kuwa ni hai na ukubwa wake hukua na kuzidi kwa kuingiana na kukuzwa na mimea. Hakika hao wanaoiacha njia iliyo sawa kwa mintarafu ya ishara zetu na wakaitupilia mbali kwa kuikadhibisha Mambo yao hayatupotei sisi wala hayo wanayokusudia. Nasi tutawalipa kama wanavyostahiki. Kwani anayetupwa katika moto ni bora au yule anayekuja naye halikatulia siku ya kiyama kwa kuokoka kwake na kila ovu. Kabisa hao hawalingani. Waambie kwa kuahidi, fanyeni mtakavyo. Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kuzunguka kila kitu kwa jicho lake, na yatamlipa kila mmoja kwa amali yake. Hakika wanaoikataa Qur'ani tukufu inapowajia bila kuzingatia watapata adhabu ambayo hapana mtu anayeweza kuikadiria. Wao wamepinga Qur'ani nacho hakika ni kitabu kisichokuwa na mfano. kina mshinda kila mwenye kukipinga. Hakiingiliwi na upotofu usiokuwa na asili kwake kwa upande wowote ule kimeteremka kwa kufuatana kutokana na Mungu aliyetakasika na upuzi, msifiwa kwa wingi wa sifa kwa neema alizozitoa. Ewe Muhammad, huambiwe wewe na maadui wako ila kama walivyoambiwa mitume wa kabla yako na maadui wao. Nayo ni matusi na kuambiwa mwongo. Hakika muumba wako na mlezi wako na msamaha mwingi na ni mwenye kuadhibu kwa machungu makubwa. Basi yeye humgufiria mwenye kutubu kwake na humtesa mwenye kushikilia na inda yake. Na lau tungelifanya Qur'ani kwa lugha kigeni kama walivyopendekeza baadhi ya hao wanaokera, basi bila shaka wangelisema lau zingelibainishwa aya zake kwa ulimi tunaofahamu. Kitabu hichi cha lugha ya kigeni na huyu mhubiri wake ni Mwarabu. waje haya? Ewe mtume waambie, hii Qur'ani ni hivyo hivyo kama walivyoteremshwa waumini, si wengineo. Kuwa ni uongofu na poza kwa waumini, kiwa ukowe na ubabaishi, na kiwaponyeshe na shaka shaka. Na wasioamini wamekuwa kama katika masikio yao pana kizuizi, uziwi. Nayo hii Qur'ani kwao ni upofu, hawa ni chochote ndani yake ila fitna tu. Hao makafiri ni kama wanaoitwa waiamini kwa umbali kabisa usikii wito huo.